Batucada, come on, to the hills, hey, come on, come with me and you'll see a voodoo dance. Batucada is strong and it won't take you long till you're lost in the song and in the dance. Tonight we're gonna sing and dance, be white, be free, and light a candle for the goddess of the sea. Batucada, come on, to the hills, hey, come on, watch the dance and the dawn. Falling the sea, a batucada surgindo, nenhum branco ficou. A batucada surgindo, nenhum branco ficou. A batucada surgindo, nenhum branco ficou. A batucada surgindo, nenhum branco ficou. Batucada surgindo. Tonight we're gonna sing and dance, be wild, be free, and light a candle for the goddess of the sea. Batucada, come on, to the hills, hey, come on, watch the dance and the dawn. além desci A batucada surgindo, nenhum branco ficou A batucada surgindo, nenhum branco ficou A batucada surgindo, nenhum branco ficou A batucada surgindo, nenhum branco ficou A batucada surgindo, nenhum branco ficou A batucada surgindo, nenhum branco ficou A batucada surgindo, nenhum branco ficou A batucada surgindo, nenhum branco ficou